es will der Höchste sich ein Siegsgetränk bereiten, da die Gefängnisse er selbst gefangen führt. Wer jauchzt ihm zu? Wer ist, der die Posaunen rührt? Wer gehet ihm zur Seite? Ist es nicht Gottes Heer, das seines Namens ehrt? Geist, Kraft und Macht mit lauter Stimme singet und ihn nun ewiglich ein Halleluja bringet.